Թուրքիայում ավարտվեց նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը։ Դրա արդյունքները մեծ հաշվով անակնկալ չեն եւ ընդհանուր առմամբ համապատասխանում են կանխատեսումներին։ Հետաքրքրական է այն, որ ադրբեջանական ցակումը վաճական տեխնացու Սինան Օղանը խլել է Էրդողանի օկտին քվյարկող ազգայնականների ձայների մի մասը։ Երկրորդ փուլում ամենայն հավանականությամբ այդ ձայները կվերադառնան Էրդողանի։ Այդուամենայնիվ, ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ փուլում գլխավոր դիմակայությունը գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի եւ ընդդիմության միասնական տեխնացու Քեմալ քլշտարօղլուի միջև է։ Ներհայաստանյան քննարկումներում գերակշռում է այն տեսանկյունը, թե վերջինի ընտրվելու դեպքում Թուրքիայի դիրքորոշումը Հայաստանի հետ հարաբերություններում եւ Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ էապես կփոխվի։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը չի կիսում այդ կարծիքը։ Նախ այն պատճառով, որ վստահ չէ, թե Քլեշդարօղլուն կկարողանա հաղթել, երկրորդ, որովհետև կարծում է, թե նրա հաղթանակի դեպքում էլ այդ հարցերում Թուրքիայի դիրքորոշումն էապես չի փոխվելու։ Անդիմությունը իմ ընկալմամբ սկզբունքորեն նոր մոտեցում չի ձևակերպել Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ։ Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե անդիմությունը դառնար իշխանություն, կլիներ Էրդողանյան իշխանության մոտեցումը գուցե մի քիչ ինչ որ ավելի, այսպես, փափուկ արտահայտություններով այնպես հստակ կոպիտ վիրավորական արտահայտություններով հայ ժողովրդի նկատմամբ որ թույլ են տալիս ներկայիս Թուրքիայի իշխանավորները կարող է այնպես չլիներ, բայց էությունը չէր փոխվի, սա շատ կարևոր հանգամանք է մեզ համարում։ Իսկ Էրդողանի եւ նրա իշխանության, նրա կառավարության մտեցումը բոլորս մենք տեսնում ենք եւ ըստ էության այդ մտեցումը հիմնված է մի པարս սկզբունքի վրա, որ պետք է Ադրբեջանը, որը հաղթել է պատերազմում, ստանա այն ամենը, ինչ որ ցանկանում է։ Եվ Թուրքիան իդեմս Էրդողանի եւ նրա կառավարության լիովին Ադրբեջանի այդ մաքսիմալիստական մոտեցումը պաշտպանում է։ Սաֆրաստյանը նշում է, որ Թուրքիան ոչ միայն աջակցում է Ադրբեջանի Հայաստանի հանդեպ ունեցած առավելապաշտական քաղաքականությանը, այլ մեծապես հենց ինքն է ձևավորում այն։ Ես կարծում եմ, որ իրականում Թուրքիայի մոտեցումը Ադրբեջանի նկատմամբ հիմնվում է մի ռազմավարական սկզբունքի վրա, որը հետևյալն է. Թուրքիան ուզում է մեր տարածաշրջանում հասնել ղերակա դիրքի աշխարհակաղակական ազդեցության առումով, եւ Ադրբեջանը դիտարկվում է Թուրքիայի կողմից որպես իր այդ ռազմավարությունը իրականացնող գործիք։ Սա իմ կարծիքով ավելի խորքային վերլուծություն է եւ դա իրականությանը համապատասխանում է։ Այս տեսակետից եթե մենք վերլուծենք եւ դիտարկենք, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ Ադրբեջանի այս մաքսիմալիստական մոտեցումները, որ մենք տեսնում ենք, ըստ էության բխում են հենց Թուրքիայի մոտեցումների։ Այսինքն Թուրքիան, այո, աջակցում է լիովին Ադրբեջանին, բայց իրականում ինքն է ձևավորում Ադրբեջանի այդ մաքսիմալիստական մոտեցումները։ Ըստ Ռուբեն Սաֆրաստյանի, թեև առաջին փուլից հետո կրքերը բորբոքված են, սակայն Թուրքիայի ներսում անկայունությունը մեծ հաշվով ձեռնտու չէ ոչ ներքաղաքական խոշոր ուժերին, ոչ Թուրքիայի գլխավոր դաշնակից ԱՄՆ-ին։ Ես կարծում եմ, որ սա պայմանավորված է ոչ միայն ներկայիս իշխանությունների իսկապես նպատակասլաց ջանքերով, որտեղ ներքին գործերի նախարարը հենց հայտարարել թե տասնյակ հազար ոստիկան են իրականացրել հսկողություն եւ այլն, այլ նաեւ պայմանավորված է դրսի խաղացում լսողների մտածումներով առաջին հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար Թուրքիայի հետ կապված նույնիսկ այնքան կարևոր չի ով կլինի իշխանության իհարկե կարևոր է բայց շատ կարևոր չի ամենակարևորը որ Թուրքիան լինի ստաբիլ որ Թուրքիայի ներքին վտանգներ չսպառնան դե Թուրքիան շատ կարևոր դերակատարում ունի ամերիկյան ռազմավարությունում մեր դավոր արևելքում տարածաշրջանում եւ այլն եւ դրա համար ես կարծում եմ ամերիկացիները իրենց հնարավորությունները նույնպես օգտագործել են, որ հուսափեն ենտրական այդ ցնցումների։ Եվ դա արել են եւ հաշվի առնելով իրանց ավելի մեծ ազդեցությունը ընդդիմության վրա, դա գաղտնիք չի, որ ընդդիմությունը ավելի շատ է կապված ամերիկացիների հետ։ Եվ նաեւ հաշվի առնելով իրենց կապերը Էրդողանի կառավարության հետ։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը կանցկացվի մայիսի 28-ին։ Միայն դրանից հետո կարելի կլինի վստահությամբ խոսել տարածաշրջանում Թուրքիայի հետագա քայլերից։ Ամեն դեպքում կասկած չկա, որ որ առաջիկա երկու շաբաթը եւս լինելու են իրադարձություններով հարուստ։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։